Aglomerazioaren zeharkatzea saiesteko autopista hartzera bultzatzea da ideia. Experimentazioa abiatuko da urriaren lehenean, beherapen hori lortzeko, zuen etxea eta lantokiaren arteko joan dina, zein den deklaratu beharko duzu eben zidi, Claude Olive, garraioen sindikatuko presidenta. C'est euh, se servir euh, du dispositif de l'État, une déclaration ULIS pour avoir une réduction de 30%, traverser euh, l'agglomération, eh bien de le faire par l'autoroute plutôt que d'emprunter euh, nos ponts urbains et euh, nos avenues qui sont beaucoup trop urbaines. Adibidez, Bayona eta Donibane loitzune artean ibiltzen baziste egunero, ogoi joan ginentzat hilabetean, irurogoita lau euro pagatuko dituzue, eun eta hogeita sortzi euroren ordez, baina helburua ez da autoa hartzera bultzatzea, beste aterabide batzu gehituko dira hori. Le but final, hein, on est on n'est pas là pour euh, mettre de la voiture, on est là pour enlever de la voiture, qui n'a rien à faire dans le cœur de l'agglomération. Quand on aura tous nos, parkings de rétention à chaque sortie d'autoroute, nous sommes en train d'y travailler, c'est de pouvoir euh, venir rajouter 20% euh, supplémentaire sur le covoiturage. Et alors à ce moment-là, là, on va réussir à enlever de la voiture.